Diretamente Restante Love Fuck Restante Love Fuck Restante Love Fuck Eu sou de dentro da favela, onde nasce jogador, cantor, ator. Especialmente as mais belas, que até os gringos de fora se apaixonou. Ah, sim. Hoje eu tô no pódio, bebo Renesse Tô no foco das tranqueiras Maloca, mó chave de quebra, perifa na veia Maloca, mó chave de quebra, perifa na veia Fala e seca Favela Máximo respeito Fui nascido e criado no gueto Naquele modelão brasileiro, yeah fez perfeito. Mas família eu carrego no peito. O CK eu carrego no peito. Favela, máximo respeito. Foi nascido e criado no gueto. Naquele modelo brasileiro. Yeah, conquista adquirida, não me fez perfeito. A família eu carrego no peito. E os parceiros eu carrego no peito. de dentro da favela, onde nasce jogador, cantor, ator. Especialmente as mais belas, que até os gringos de fora se apaixonou. Ah, sim, hoje eu tô no pódio, bebo Renesse, tô no foco das tranqueiras. Maloca, mó chave de quebra, perifa na veia. Maloca, mó chave de quebra, perifa na veia. Fala e seca, favela respeito. Fui nascido e criado no gueto, naquele modelão brasileiro. Yeah, conquista adquiridas não me fez perfeito. Mas família eu carrego no peito, o cercar eu carrego no peito. Favela, máximo respeito. Fui nascido e criado no gueto, naquele modelão brasileiro. Yeah, conquista adquiridas não me fez perfeito. A família eu carrego no peito e os parceiros carrego no peito.